الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أول ترز هما بخدمة همه اندقان عزيز أما سخاهر وبرادر مهاجر وأنصار بخدمة همي شما عزيزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امید است که در هر گوشه از دنیا که قرار دارید زندگی خود را در اطاعت الله متعال سپری بکنید و به این نیت باشید که چه زودتر و سریعتر خود را به دار الاسلام برسانید و با جمع مؤمنین جا بشوید و هر آن عزیزی که این هدف را دارد تا اینکه به دولت اسلامی بیاید الله متعال برای او اسباب حجرت را آسان بکند و فراهم بگرداند بله عزیزان من امروز من و شما یک آیت را خانیم که الله متعال در این آیت برای ما بیان میکند که مردمانی هستند به خاطر اینکه رضایت الله متعال را به دست بیاورند از همه چیز خود میگذرند و الحمدلله که امروز ما چنین انسانهایی را میبینیم میشنویم همان قسم که در عصر صحابه بودن کسانی که جان خود را میدادند تا اینکه رضایت الله متعال را به دست بیاورند امروز هم کسانی هستند بخاطر دین الله متعال بخاطر که الله متعال از آنها راضی بشود جان خود را می دهند بله الله متعال می فرماید اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد و از مردمان کسانی هستند که جان خود را برای به دست آوردن خوشنودی الله متعال می فروشند والله رؤوف بالعباد و الله متعال نسبت به بندگان خود مهربان می باشد سبحان الله وقت در رابطه به شأن نزول این آیت بخوانیم ایمان انسان قوی می شود که صحابه چقدر کوشش می کردن تا این که از دارالکفر به سوی دارالاسلام بیاین همه چیز خود را می گذاشتن. از همه چیز خود تیر بودن از همه آن لذت های دارالکفر از همه آن زیبایی های مادی که در دارالکفر می باشد همه اونها را می گذارند و کوشش میکنند تا اینکه خود را به دار الاسلام برسانند اگرچه که به پای جانشان تمام بشود اگرچه که مالشان از بین برود خب میخواهند که همه اینها را بدهند ولی به دار الاسلام بشتابند و به دار الاسلام داخل بشوند شان نزول این آیت بسیار جالب می باشد سحیب رومی رضی الله عنه وقتی میخواهد که به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم و مدینه هجرت بکند به دنبالش افرادی از قریش می آیند تا اینکه صهیب رومی را تعقیب می کند و به او نزدیک می شوند صهیب رومی از اسب خود پایین می آید از همان مرکبی که دارد تیرهای خود را بیرون می کند و می گوید که یا معشر قریش ای گروه قریش شما میدانید که من از بهترین تیرزنان هستم و به الله قسم که شما نمیتوانید به من برسید تا زمانی که تمام این تیرهای خود را نزنم و اینها تمام نشود شما نمیتوانید به من برسید و زمانی که این تیرهای من تمام بشود با شمشیر خود می جنگم با شما بعد که من را هر کاری می کنید بکنید و ها اگر می خواهید برای شما آن مال را که در مکه از من هست و مخفی کردم برای شما رهنمایی می کنم آن را بگیرید و راه من را رها بکنید کفار اینها خو عبد الدینار هستند عبد الدرهم هستند بنده مال بنده دنیا هستند گفتن صحیح است کفار گفتن صحیح است اینجاست که بعد از آن وقتی که مال را میگیرند راه او را رها میکنند و سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که صحیب رومی میرود به پیششان رسول الله صلی الله علیه و سلم برای او دو بار میگویند ربح البیع صحیب ربح البیع صحیب صحیب در این معامله فایده کرد صحیب در این معامله فایده کرد بله این حال روز صحابه هست و امروز هم کسانی که به خاطر دین الله متعال هجرت می کنند خانه و کاشانه خود را می گذارند و به سوی الاسلام می شتابند امروز این آیات شامل او هم می شود الله متعال می فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد و از مردمان کسانی هستن که جان خود را برای به دست آوردن خوشنوری الله متعال می فروشن و الله متعال نسبت به بندگان خود مهربان هست بله صحابه رضی الله عنهم اجمعین از این آیت برای حمله کردن شخص به داخل دشمن دلیل می این آیت را صحابه دلیل میگرفتن برای کسی که به تنهایی برای دشمن حمله بکند به اصطلاح بگوییم این غماسی بکند که شخص تنهایی می رود با جان خود در مقابل کفار و میداند که از بین می رود وقت شخص می رود این را علما و فقهای امت اسلامی جواز دادند و صحابه هم همین آیت را دلیل می گرفتند بر کسی که انقماسی می کند و می داند وقتی که می رود به سمت دشمن از بین می رود رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید سبحان الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري انس بن مالک رضی اللہ عنہ می فرماید که رسول الله صلی الله عليه وسلم سلم يك یک صبح یا یک شام در راه الله متعال رفتن از دنیا و آنچه در دنیا وجود دارد بهتر هست ببین عزیز من رسول الله صلی الله علیه وسلم بروايه بخاري روایت بخاری میگوید هر آن کسی که یک صبحگاه یا یک شامگاه در راه الله متعال جهاد بکند در راه الله متعال قتال بکند بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیا می باشد خودت را محروم نکن ای بنده الله بشتا به سوی فراخی های دولت اسلامی به سوی میادین جهاد و الله متعال زندگی دنیایت را هم خوب می کند و زندگی آخرتت را هم تضمین می کند از الله متعال می خواهیم که آنچه را که گفتیم و شنیدیم الله متعال برای ما توفیق عمل بدهد و برای ما خاتمه خوب و زیبایی نصیب بفرماید و ما را به فضل خود از فردوس اعلا و از درجات بلند شهادت محروم نگرداند أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته